egun hon hor behar. egunko irritzien izena da suhiltzaile piromana. Ez dakit nula Ukraineko inbazioa bizitu duzien, bena diala aspaldi egoera politiko-soziala gogor dela han. Oit niz hortaz, eta ratzeko heltu den Ukraineko familia bat 2000 hama bostin krimeko inbazioen denboetan. Eta gehienego medietan aurkeztuik da bat bateko gerla bezala dela. Prefosta, Ukraineko inbasioa bat batekua zen. Bena Erusiaren prestakuntza gerla hunentako aspaldikoa zen. Ta hortaz segurizaten ahalgia. To, justoki, itzarmen baten gatik, Europako herriak ez zuntin armak erusiari saldu behar. Bena frantziak, besalmentak jarraiki dutu bi mila hemeetzu arte. Jakitez frantziako militaro inteligentziek, untxabazakien nula egoera hoi tian zen. Bena bai, soja sakratientako, herri edo kontinenta baten seguritatia sakrifikatzen ahaldugu. Eta geho, han zerki handia. Macronen deiak Vladimir Putinai, ze zirkua. Soizie, aurrak! Makaron ginolek Vladimor gaiztuari begerla ekuatzez manatzen. Eringarri litaike ez balitz hain beste inosente hilik. Eranen deitazie gerla hoja dela eta egia da. Ez dizugula gaizahandik egiten ahal, horren kuntre pazientzia eta batzari huna errefugiatiak jiten dienentako. Nik, pentsatzen dut zerbait egiten ahal dugula, gue geuaz pentsatuz, eta gue haurentako geuai pentsatzen dut alaik, hoi erraiten dit. Macron, ta holako faltsutzarrak, edo suhiltzaile piromanak, kampora!